Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Նոր տարվա առաջին օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Հադրութի շրջանում մեկնարկել է ձմեռային առաջին զորակոչը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պետնախարարի մոտ 2019 թվականի Արցախի պետական բյուջեի մուտքերը կավելանան լրացուցիչ մոտ 5 միլիարդ դրամով։ Կարագանդայի դեպքին ազգամիջյան երանք տալու որևէ փորձ պետք է խստորեն բացառել։ Տոնական օրերին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում գրանցված կանչերը նվազել են։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի շփման գծում այս տարվա առաջին օրերին իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության բանակի հասարակայնության եւ լրատվության կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասարատյանը։ Իրավիճակը հանգիստ է, կրակոցներ գրեթե չկան, ասել է նա։ Սենոր Հասրատյանը նշել է, որ 2018 թվականի հետ համեմատած իրավիճակը ավելի հանդարտ է, իսկ նախորդ տարին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զոհերի շփման գծում տիրող իրադրությունը պայմանականորեն կարելի է համարել հարաբերական կայուն։ Հունվարի 7-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի եւ գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբոլուր զինվորական Պանթեոն եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում հերոսացած հայորդիների հիշատակին։ Այցելուները ծաղիկներ են խոնարել Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին, անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշակոթողին եւ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրամյանի հանդիսապետությամբ անցկացվել է հոգեհանգստի կարգ։ Սահմաններին էական փոփոխություն չկա, հրադադարի ռեժիմը հիմնական մասով պահպանվում է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Եթե նախորդ տարիների հետ համեմատելու լինենք, որոշակի չափով կա կրակոցների նվազման միտում, ասել է նա։ Ադրբեջանական կողմից սահմանին բանակային ստորաբաժանումների փոխարինումը սահմանապահ զորքերով իրավիճակի վրա որևէ կերպ չի ազդել, նշել է Արտակ Դավթյանը։ Դա իրավիճակի վրա փոփոխություն չի մցրել, չեմ կարծում, որ կմցնի։ Իրավիճակի վրա այս պահի դրությամբ որևէ ազդեցություն դրական կամ բացասական այդ ուղությամբ չի կատարվել։ Հետագայում մենք կողջունենք մտեցումը հայ-ադրբեջանական սահմանին, եթե մենք սկսենք բանակցություններ եւ սահմանի որոշման խնդրով եւ ընդհանուր ծառայության կազմակերպման, ինչպես ընդունված է ասել, պետական սահմանին պետք է լինի, ասել է նա. Արտակ Դավթյանը տեղեկացրել է, որ այս պահի դրությամբ դա Ադրբեջանի կողմից միակողմանի է արվում։ Մենք մեր մասով կատարում ենք որոշակի խնդիրներ առանց հայտարարելու։ Դրա կարիքը չկա։ Հադրութի շրջանում մեկնարկել է ձմեռային առաջին զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Այսօր հադրութի զինվորական կոմիսարիատի Բաքում ավակնել էին ծնողներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, իրենց զավակներին ճանապարհելու հայրենիքի պաշտպանության դեր գործին։ 21 պատանիներ պատրաստում են համալրելու Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը։ Զորակոչի առողջանը մասնակցում էին բարձրաստիճան սպաներ, հադրուտի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Նվեր Գրիգորյանը։ Ողջունելու ներկաներին հադրուտի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը շնորհավորեց ներկաներին նոր տարվա եւ շուտ ծննդյան օրերի արդիվ եւ նշեց, որ օրը խորհրդանշանական է բոլորի համար, քանզի հայոց բանակը համալրում է խելացի ու շրջահայաց նորակոչիկներով։ Նա համոզում քայտնեց, որ ծառայությունը մեր բանակում նրանց ավելի տոնական եւ կամային կդարձնի։ Իսկ երկու տարի անց նրանք մարտում կդառնան առավել ինքնավստահ ու համարձակ։ Միաժամանակ նա նորակոչիկներին հորդորեց ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին ու ամնացոր դիմել այդ ցուրտ գործին, ինչպես դա արել են ավակսերունները Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան քարոզիա պատերազմում։ Նա ցանկացավ նորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ հայրենի օջախներ։ Իրենց ելույթներում հադրուտի կայազորի հնամանատարի անձնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանը, նորակոչիկի ծնող Վահան Բադասյանը, հադրուտի Միքայել Մադանյանը, ան Միջակայք դպրոցի տնօրեն Արթուր Մինասյանը եւ ուրիշներ շնորհավորեցին նորակոչիկներին բանակ իրավունքներով ժողովրդելու կապակցությամբ ցանկացան բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ վստահություն հայտնելով, որ նոր ժողովրդի արդյունքում պաշտպանության բանակը կհամալրվի նախորդների ձեռքբերումները գերազանցելու պատրաստ արենաս պաշտպաներով։ Զինվորական նվագախմբի երաժշտության ներքո ժողովրդիչները հինկոմիսարիատի շենքից շարժվեցին դեպի Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցի, որտեղ քահանա Տեր Մաթեոս Դրավանցը կատարեց ողեկոչման արարողություն եւ մոմավարություն։ Մեծ էր հուզմունքը ճանապարհի պահին։ Զնողները հպարտ էին, որ ինձ գործիները կրելու են հայ բանակի զինվորի պատվարո կոչումը։ Նրանք լավ են գիտակցում, որ չափազանց պատասխանատու ժամանակաշրջան է թեվակողմ իրենց զավակների համար, քանի որ նրանք կլծվեն մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր բուր հողի պաշտպանության գործին։ Ինչպես ցայկացրեց զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը, նորակոչիկները հատուկ ավտոբուսով կժամանան քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղ կրկնակի բժշկական զինություն ենթարկելուց հետո վիճակահանության փորոշեն թե որտեղ կանցնի իր ծառայությունը։ Բարի ճանապարհ, ամփորձակ ծառայություն եւ բարի վերադարձ մեր բոլոր նորակոչիկներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը գյուղատնտեսության բնագավառի եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, նվիրված գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքներին եւ մի շարք այլ հարցերի։ Արկա իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես է եկել գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, ով մասնավորապես նշել է, որ տարեվերջյան ցուցանիշների համաձայն հանրապետությունում կատարվել է շուրջ 57000 հեկտար աշնանացան։ Նախարարի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ հողօգտագործողներից գրեթե կրկնակի ծավալի 18000 հեկտարի հայտ են ստացել գարնանացանի համար եւ առաջիկայում այդ ուղությամբ կսկսվեն նախապատրաստական աշխատանքները։ Անդրադառնալով դաշտերի վիճակին Ժիրար Միրզոյանը մտահոգություն է հայտնել նշելով, որ Գերատեսչության համապատասխան մասնագետների կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում հանրապետության հարթավայրային որոշ գոտիներում մկանման կրծողների վարակվածության դեպքեր են արձանագրվել եւ որպես խնդրի լուծում առաջարկել է համալիր պայքարի ծրագիր իրականացնել։ Պետնախարարը կարևորել է գանանացանին հավուր պատշաճի նախապատրաստվելու աշխատանքները, ընդգծելով, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ժամանակին լուծվեն սերմերի եւ պարարտանյութերի ներկրման հետ կապված հարցերը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով ընթացիկ տարում ընդլայնվել է գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի քանակը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև շրջանների զարգացման, արկա խնդիրների լուծման եւ մի շարք ուղղություններով աշխատանքների պլանավորման հետ կապված հարցեր։ Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը անդրադարձել է Base Metals հանքագործական ընկերության հարկային արտոնության վերացմանը, ինչի արդյունքում երկրի բյուջեի եկամուտները կավելանան 5 միլիարդ դրամով։ Base Metals-ը բացի արդյունահանման մեծ ծավալների ու պղնձի բարձր գների շնորհիվ լրացուցիչ շահույթ ստանալուց, անցած տարիների ընթացքում ապացուցել է նաև, որ ունի փորձառու կառավարման համակարգ, որի օրինակելի մենեջմենթի համբավը վաղուց հայտնի է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև արտերկրի հեղինակավոր ընկերությունների շրջանում։ Ընկերությունը վստահելի գործընկեր է եւ համոզված եմ, դեռ երկար տարիների արդյունավետ համագործակցություն է սպասվում նրա հետ, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ստեփանակերտում ծեծի ենթարկված համասերամոլի մասին համացանցում երկու օր առաջ տարածված լուրը, ինչը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հիմնավորապես հերկվել է, կրկին քննարկման նյութ է դարձրել կեղծ լրատվության ու սոցիալական ցանցերի մասին օրենք ունենալու անհրաժեշտությունը։ Դերևս ամանորի տոներից առաջ ազգային ժողովի նախագահի Տարեվերչյան ասուլիսին նույնպես այս հարցը հնչել էր։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Արցախի նորագույն պատմության մեջ չի եղել մի դեպ, երբ մամուլում հրապարակված որևէ կեղծ լուրի պատճառով դատական գործ հարուցվեր։ Իդեպ օրենքը թույլ է տալիս անձը զրպարտելու կամ նվաստացնելու դեպքում դիմել դատարան ու վերականգնել մարդու բարի համբավը, անգամ բարոյական փոխհատուցում պահանջել։ Սակայն այլևիճակը սոցիալական ցանցերի պարագայում մեդիա դաշտի հավասարակշռվածությունն ու պարկեշտությունը հատուկ չէ այս հարթակին, որտեղ ազատությունը սահմաններ չի ճանաչում, ընտրված բառամթերքն էլ բարձի թողի վիճակում է։ Իսկ Իսկ հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ իրենց էջերում հաճախ են տպագրում ու տարածում սոցցանցերի օկտատերերի գրառումները։ Այդ կերպ ոչ միայն տարածվում են չճշտված լուրերը, այլև դրանց հանդեպ անհիմն լրջության ու հավաստիության զգացում է ներշնչվում։ Ի վերջո, պետք է արդյոք օրենքով կարգավորել սոցիալական այս հարթակը, թե ոչ։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի կարծիքով, ճիշտ ասած, այդ հարցը Մենք ճունենք մեր այդ ցանկում, օրինագծեր համապատասխանելու ցանկում, բայց ես կարծում եմ, որ այսօրվա տեղեկատվական դաշտի պահանջները հաշվի առնելով, դա շատ կարևոր թեմա է եւ անպայման պետք է դրան անդրադառնալ։ Աշխարհի շատ երկրներում սոցիալական ցանցերի հարթակը վաղուց կարգավորվում է օրենքով։ Աշոտ Ղուլյանի կարծիքով խնդիրը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել մեր երկրի առանձնահատկությունները։ Շատ հանգիստ կարելի է որևէ այլ երկրի բազային նույն նախագիծ վերցնել եւ փորձել տեղայնացնել, բայց ես կարծում կարծում եմ, որ մեր դեպքում մի քիչ էլ պետք է մեր տեղական առանձնահատկությունները եւ մարդկանց վերաբերմունքն էլ այդ սոցիալական ցանցերի հետ կապված մի շատ կարեւոր բան կա եւ կարծում եմ այս համատեքստում էլ կարելի է տեղավորել։ Եթե հիշում եք նույն համանadrության ընդունման ժամանակ ես փորձում եի անընդհատ այդ թեմայի վրա էլ բանանել, որ համանadrությունը առաջին անգամ մեզ տալիս է մարդու իրավունքների այդ նույն մեծ բլոկից պատվի, բարի համբավի եւ արժանապատվության պաշտպանության իրավունք։ Եվ այս համատեքստում այնինչ որ այսօր կատարում է սոցիալ թվական ցանցերում իհարկե մեծ ամասամբ կամ այն մասով, որը դուք եք տեսնում, անթույլատրելի է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի իր շահերը, իր արժանապատվությունը պաշտպանել։ Նա հենց լրագրողներից առաջարկեց մասնագիտական խումբ ստեղծել, քննարկումներ կազմակերպել ու սեփական դիտարկումներն անել, որոնք նոր նախագծի հիմքը կհանդիսանան։ Այս ուղությամբ սակայն դեռևս աշխատանք չի իրականացվել։ Միայն մեր գործընկեր Ալվարդ Գրիգորյանն է Facebook սոցիալական ցանցի խմբերից 1-ում օրենքի անհրաժեշտության մասին հարցում կատարել։ Հարցմանը մասնակցել ու կարծիք է հայտնել ընդամենը 14 օկտատեր, որից 9 կողմ էր դաշտը օրենքով կարգավորելուն, 5-ը դեմ։ Օրենքի անհրաժեշտության մասին մենք հարցում ուղեցինք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանին, ով ստիպված էր տոնական օրերին զբաղվել կեղծ լուրի հերքման խնդրով։ Իրականում ոլորտը կարգավորելու կարիք կա պատասխանեց Արտակ Բեգլարյանը, սակայն ամբողջ աշխարհում այդ ուղությամբ դեռ զգալի իրավական բացեր կան։ Նրա կարծիքով մենք պետք է մտածենք գոնե նվազագույն կարգավորումների մասին, ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, իսկ առանձին օրենքով ոլորտը կարգավորելու իմաստ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի տեսնում։ Նրա համոզմամբ դաշտը կարելի է կարգավորել տեղեկատվության ազատության եւ հարակից մի շարք օրենքներում որոշ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելով միայն։ Միևնույն ժամանակ նա նշեց, որ այդ կարգավորումները չպետք է սահմանափակեն մարդու իրավունքները, այլ հակառակը պաշտպանեն դրանք։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը աշխատակազմի մի խումբ աշխատակիցների հետ այցելել է Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն, շնորհավորել երեխաների ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ծանոթացել կենտրոնի պայմաններին։ Պաշտպանը կարևորել է ՓԱԿ եւ կիսափակ հաստատություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հայտնելով իր վճռականությունը բարբերական ուշադրության ներքո պահելու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հիմնախնդիրները։ Նրանք ցանոթացել են արկա պայմաններին եւ արձանագրել մի շարք խնդիրներ, որոնց լրացուցիչ ուսումնասիրության արդյունքում համապատասխան առաջարկներ են ներկայացվելու պետական լիազոր մարմիններին։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից 7-ը հանրապետությունում գրանցվել է 39 ծնունդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25-ի համեմատ։ Այս մասին ասել է գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Մանուշակ Սարգսյանը, նշելով, որ Ստեփանակերտի ծննդատանը տոնական օրերին գրանցվել է 28 ծնունդ, որից 18-ը աղջիկներ, 10-ը տղաներ։ Արցախում ծնված 39 երեխաներից 24-ը աղջիկներ են, 15-ը տղաներ։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից 8-ը Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է 23 կանչ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 63-ի համեմատ։ Այս մասին ասել է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Նա նշել է, որ այս տարվա գրանցված կանչերից 4-ը եղել է բնակարանների խցանված դռների բացման, 3-ը քաղաքացիներին հիվանդանոց տեղափոխման, 3-ը հրդեհի եւ 2-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառով։ Բոլոր դեպքերին ծառայության հրշեջ փրկարարները եւ արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման պատասխանատունները արձագանքել են ժամանակին եւ ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն, նշել է Արմեն Նարիմանյանը։ Իսկ հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության ծառայության հաղորդագրության համաձայն հունվարի 1-ից 7-ը Արցախում գրանցվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել 11 անձ։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրվել է 333 ճանապարհատրանսպորտային խախտում։ Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում մահվան դեպքեր չեն եղել։ Հայաստանի խորհրդարանի նորընտիր падգամավորների մանդատների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 10-ին։ Նշենք, որ Իմ քայլը դաշինքը նոր ազգային ժողովում կունենա 88 падգամավոր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 26 եւ Լուսավոր Հայաստանը 18 падգամավոր։ Գազի գնի շուրջ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ շարունակվում են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հնչող գնահատականներին, թե արկա բանակցությունները Հայաստանի իշխանությունների պարտությունն են։ Մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է Իրանից գազ բերելուն, վարչապետի պաշտոնակատարը ասել է, որ այդ հարցը միշտ քննարկվել, քննարկվում է եւ կքննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ եւ ձեռնտու լուծում չի գտնվել։ Կարագանդայի դեպքին ազգամիջյան երանգ տալու որևէ փորձ պետք է խստորեն բացառել։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի մեկնաբանությունում։ Գիտակցելով ստեղծված իրավիճակի հետ կապված մտահոգությունները, կոչ են քանում խորհրդատուներին, մասնագետներին առավել մեծ պատասխանատվություն ցուցաբերել այս շատ զգայուն հարցի շուրջ իրենց հայտարարություններում եւ չտրվել պոպուլիզմի եւ սադրանքների գայթակղությանը։ Սա գերզգայուն հարց է, որին ազգամիջյան երանգ տալու բոլոր փորձերը դատապարտելի եւ անհանդուրժելի են, ասվում է հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգոստնախարարության մամուլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը հերքել է Կարագանդայի միջադեպից հետո Ղազախստանից հայերի արտաքսման մասին տեղեկատվությունը։ Ղազախստանի Կարագանդայի նահանգապետ Երլան Կոշանովը ոստիկանության շենքի մոտ հավաքված 200-ից ավելի մարդու հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ հունվարի 1-ին Հին Հռոմ ռեստորանի մոտ հայերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած զանգվածային ծեսկրտուքի բոլոր մեղավորները կպատժվեն։ Նահանգապետը նշել է, որ դեպքի առընչությամբ սկսված հետաքննության ընթացքին անձամբ հետևում է Ղազախստանի գլխավոր դատախազը։ Նահանգապետարանից ընդգծել են, որ ծեսկարտուկը տեղի է ունեցել մարդկանց երկու խմբի միջև ու ազգամիչյան բնույթ չի կրել։ Հայտնի է նաև, որ Կարագանդայի իշխանությունները հանդիպել են ծեսկարտուկի հետևանքով սպանվածի հարազատների հետ, ներկայացնելով քնության ընթացքի որոշ մանրամասներ։ Իշխանությունները խոսք են տվել, որ գործընթացը կլինի թափանցիկ եւ օբյեկտիվ։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտի ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփ Անցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն թեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հյուսիսային Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունի ստացված տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմում կա 99 կուտակված ավտոմեքենա եւ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, ցերեկը թաց ձյան տեսքով, վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնությամբ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցելսիուս, 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։